Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հետագա զարգացման բացառիկ երաշխավորը անվտանգության միասնական համակարգն է։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում խորը մտահոգություն են հայտնել վերջին դեպքերի առընչությամբ։ Արցախի գյուղնախարարությունում ծորենի եւ գարու բերքահավաքի արդյունքները բավարար են գնահատում։ ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարությունում քննարկվել է Թալիշում իրականացվող աշխատանքների ընթացքը։ Համերգ նվիրված ականավոր կոմպոզիտոր, մանկավարժ Հայաստանի եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ մշակութային հասարակական գործիչ Էդվարդ Միրզոյանի հիշատակին։ Այսօր փախստականների միջազգային օրն է։ 4 հայ շախմատիստներ միջազգային գրոսմայստերի նորմ են լրացրել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Հայկական կուսակցությունների երրորդ համաժողովը հունիսի 18-ին Ստեփանակերտում իր ամփոփիչ նիստում քվեարկությամբ որպես հիմք ընդունել է եզրափակիչ բանաձևի նախագիծը։ Բանաձևում մասնավորապես ասվում է. Խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից շփման գծում հրադադարի խախտման քաղաքականությունը, որը ուղեկցվում է նաև մարդկային զոհերով։ Միաժամանակ ընդգծում ենք, որ իրավիճակի հետագա սերման ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։ Վերահաստատում ենք մեր համոզմունքը, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության հետագա զարգացման բացառիկ երաշխավորը անվտանգության միասնական համակարգն է եւ հատկապես հայկական զինված ուժերը։ Արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանի կողմից վարվող հակահայկական քաղաքականությունը եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու սպառնալիքները լրջորեն վտանգում են բանակցային գործընթացը, խնդրի խաղակարգավորման հնարավորությունը եւ տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Կարևորում ենք Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա լուծման եւ բանակցային գործընթացում Արցախի հանրապետության ուղակի մասնակցության անհրաժեշտությունը։ Կոչ ենք անում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ միջազգային հանրությանը հետամուտ լինել շփման գծում միջադեպերի ուսումնասիրության եւ հետաքննության մեխանիզմերի ներդրմանը, դատապարտել Ադրբեջանի ղեկավարության ապակառուցողական քաղաքականությունը, հրաժարվելով անարդյունավետ համահարթեցման մոտեցումներից հասցեական գնահատականներ տալ եւ նախահարձակողմի նկատմամբ կիրառել զսպող մեխանիզմներ։ Փաստում ենք արտաքին քաղաքականության ոլորտում եւ միջազգային հարթակներում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության համար ռազմավարական նշանակության հարցերում կուսակցությունների համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Արձանագրում ենք ներկուսակցական ժողովրդավարության եւ միջկուսակցական հարաբերությունների արդյունավետության մեծացման եւ հանդուրժողականության անհրաժեշտությունը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած վերջին այցի գլխավոր նպատակն էր քննարկել կողմերի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացում հետագա քայլերի վերաբերյալ Մոսկվայում նախարարների մակարդակով կայացած երակողմ հանդիպումից հետո, նաև քննարկել ընդհանուր իրավիճակը հակամարտության գոտում։ Այս մասին ասվում է համանախագահներ Իգոր Ստեփանովի, Ստեփան Վիսկոնտիի եւ Ռիչարդ Հովգլանդի հայտարարության մեջ, որը արվել է հունիսին տարածաշրջան կատարած այցելության արդյունքներով։ Միջնորդները նշում են, որ Բաքվում բանակցությունների ընթացքում իրենք խորը մտահոգություն են հայտնել հրադադարի վերջին խախտումների կապակցությամբ, ինչը շփման գծում հանգեցրել է զոհերի Ադրբեջան իրենց այցելության նախորդին։ Նրանք դիմել են Ադրբեջանի ղեկավարությանը կոչանելով խուսափել հետագա լարվածությունից։ Երկու մայրաքաղաքներում էլ համանախագահները կողմերին կոչ են արել նորից միանալ բանակցություններին բարեխեղճորեն ըստ էության ու քաղաքական կամքով։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ հուլիսի 3-ին միջնորդները կմեկնեն Վեննա, որտեղ Մինսկի խմբին կտեղեկացնեն իրենց այցելության մասին։ Նրանք նաև ծրագրում են շուտով հանդիպել Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների հետ, որ เป զի քննարկեն գալիք աշխատանքների պայմանները։ Հայաստանի կառավարությունը կշարունակի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման ուղղված քայլերը, մասնավորապես ժողովրդերի ինքներոշման իրավունքի հիման վրա։ Այս մասին ասվում է Հայաստանի կառավարության ծրագրում, որը պետք է ներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտում ծրագրվում է խորացնել դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ մասնակցել Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորիչ մեխանիզմերի ստեղծմանը։ Պաշտպանության ոլորտում մինչև 2020 թվականի ավարտը ծրագրվում է ստեղծել նոր արարական համակարգ եւ ամրապնդել պաշտպանության նախարարության կապերը բուհերի հետ ըստ անհրաժեշտ մասնագիտությունների մինչև 2020 թվականի ավարտը կատարելագործվելու է մարտական հերթապահության դիրքերի զինումը ազնագազմի անվտանգությունը բարձրացնելու նպատակով։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը արդեն վաղուց է անտեսում ոչ միայն ԵՀԿ Մինսկի խմբի, այլև շատ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների կոչերն ու քաղաքական ուղերձները։ Այս մասին ասվում է ռուս-հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի հայտարարությունում հունիսի 16-ից 17-ը ադրբեջանական ագրեսիայի հետ կապված, ինչի հետևանքով 4 հայ զինծառայող է զոհվել։ Ալիևյան կլանի ռազմականացված հայտարարությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ուժով վերադարձնելու Ադրբեջան կոչվող հայատյաց պետության կազմ այդ խնդրի խաղաղ կարգավորման հնարավորությունները իչիք են դարձնում, նշվում է հայտարարությունում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ցորինի եւ Գարու Բերքահավաքի արդյունքները բավարար եմ գնահատում, եւ եթե անբարենպաստ եղանակներ չլինեն, աշխատանքները ժամանակին եւ անկորուստ կավարտենք։ Այս մասին ասել է Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը եւ նշել, որ հնձի աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկայի պակաս չի զգացվում։ Հունիսի 19-ի դրությամբ այս տարվա Բերքի տակ կատարված հացատիկային մշակաբույսերի հնձի ենթակա 58048 հեկտար ցանքատարածություններից հնձվել է շուրջ 9481 հեկտարը։ Հնձվել է 180 հեկտար ծորեն եւ 9301 հեկտար գարի։ Միջին բերքատվությունը հեկտարից կազմել է 25.3 ցենտներ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 22.7 ցենտներ հեկտարի դիմաց ընդհանուր առմամբ հավաքվել է 23954.7 տոննա բերք, նշել է Վիլեն Ավետիսյանը։ Ապրիլյան արճակատման ընթացքում հրետակոծված ու գրեթե հիմնահատակ ավերված Թալիշում շուտով կտրվի բնակարանաշինության մեկնարկը։ ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը կապիտալ շինարարության վարչության ազնագազմի հետ քննարկել է հրետակոծված բնակարանների վերանորոգման վերակառուցման ուղղված մի շարք հարցեր, տեղեսկիչներին տվել համապատասխան հանրահարականներ առաջիկայում վերանորոգման վերակառուցման համար նախատեսված առայժմ 16 բնակարանների գույքագրման, չափագրման եւ նախահաշվարկի ուղղությամբ։ Թալիշում առայժմ ընթացքի մեջ է համայնքապետարանի եւ հանդիսությունների սրահի շինարարությունը, պատրաստ են նոր կառուցվող բնակարանների եւ դպրոցի նախագծերը, իսկ մանկապարտեզում ներկայումս կատարվում են հողային աշխատանքներ, որից հետո կիրականացվի հիմքի կառուցումը։ Մեկնարկել է Արցախի միջնադարյան Դադիվանքի վանական համալիրի փոքր գմբեթով եկեղեցու վերանորոգումը։ Ծրագրի ղեկավար Տիգրան Աբ รา համյանն ասել է, որ եկեղեցու վերականգնման աշխատանքները նախագծային փուլում են, որի համար ճարտարապետինի խումբ է ձևավորվել։ Գլխավոր նպատակը եկեղեցու ամբողջական վերականգնումը իր պատմական տեսքին առավելագույնս մոտ։ Եկեղեցու վերականգնման գործընթացը ենթադրում է եկեղեցու հատակի վերականգնումից մինչև խաչի փոփոխություն։ Հիմնական ուշադրությունը ուղղված է լինելու եկեղեցու պատմական վիճակի հետ առնչվող բոլոր ատրիբուտների պահպանմանը, ասել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Երեք Շուշիի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի հիմնանորոգված դահլիճում տեղի է ունեցել համերգ նվիրված ականավոր կոմպոզիտոր, մանկավար, Հայաստանի եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, մշակութային հասարակական գործիչ Էդվարդ Միրզոյանի հիշատակին։ Վարդուի Բաղդասարյանն է պատմում. Համերգը մեկնարկել է Արցախի պետական կամերային նվագախմբի տնօրեն Դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր Սիմոն Սարգսյանի հավերժ շիշատակ երաժշտական պոեմի առաջնախաղով։ Հավերժ հիշատակ ծրագրավորված երաժշտությունը 7 րոպե տևողությամբ ամբողջական ստեղծագործություն է։ Հեղինակի վկայությամբ երաժշտության մտահղացումն անցած ապրիլին էր ծնվել, երբ Արցախը նորից կենաց եւ մահուկռի վեր տալիս եւ ինքն իբրև կամավոր նույնպես մեկնել էր առաջնագից։ Այս ստեղծագործությունը ես գրեցի այն ժամանակ, երբ որ զորահավաք էր, այնտեղ շատ բան հասկացա, շատ բան տեսա եւ միտք ցակեց ինչու՞ չէ ստեղծագործություն գրել, որը ներված է մեր զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Յուրաքանչյուր ոք հյուրովի արտահայտում իր խոնարհումը մեր զոհերի պայծառ հիշատակին։ Հավերժ հիշատակը Սուրբ նահատակների հիշատակի Սիմոն Սարգսյանի անհատական պանծացումն է։ Առաջնախաղը կայացավ հեղինակը Գոհեր։ Ստեղծագործությունից Գոհեում ստացվեց, քանի որ հյուրերնով հարաբերված երաժիշտներ բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ հավանել են, ես իրանց կարծիքին միշտ հաշվի եմ առնում։ Իդեպ Սիմոն Սարգսյանը Էդվարդ Միրզոյանի սանն էր եւ սեփական գործերից մեկը Լարային Խարյակը ավելի վաղ նվիրել էր իր դասատուին Այն բազմից կատարվել է Երևանում եւ Ստեփանակերտում արժանանալով երաժշտասերների եւ մասնագետների բարձր գնահատականին։ Երեկվա համերգին Էդվարդ Միրզոյանի 4 մասից բաղկացած սիմֆոնիա լարայինների եւ գոսերի համար ստեղծագործությունն Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի հետ ներկայացնում էր եւ Սիմոն Սարգսյանը։ Իսկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար, անվանի խմբավար Արցախի ժողովրդական արտիստ Գևորգ Մուրադյանն Էդվարդ Միրզոյանի սիմֆոնիան քարոզել է իր գործնեության ամբողջ ընթացքում մեծ երախտավոր, որը ծնել էր 1921 թվականին Գորի քաղաքում, այնուհետ տեղափոխվել ընտանիքով 2 տարի Թիֆլիս եւ 20-ական թվականներին ժամանացին Երևան, որպիսի լծվեն գործի, ստացան կրթություն եւ ինչ որ գրել է տաղանդավորակի ստեղծագործությունը։ Իսկ բախտ է վիճակվել կատարել իր ստեղծագործությունը եւ անձամբ շփվել։ Քիչ է բայց նա կվարտետը համաշխարհային մակարդակի, նրա սիմֆոնիան չկա երկիր դեմահարտակներ ու իրեն սիմֆոնիան չկատարել եւ կատարվում է այժմ յական սիմֆոնիա Երաժշտասերները համերգից հեռացան գեղագիտական լիցքերով Արլեցուն։ Շուշի երաժշտական դպրոցի դասատու Նունե Դավթյանն է վկայում։ Տպավորությունը շատ մեծ է, շատ հաճելի էր։ Այնքան քիչ ենք մենք լսում դասական երաժշտություն, որ վազելով եկել եմ, շատ հաճելի էր։ Իսկ կուզենայիք, որ Շուշիում նման համերգներ հաճախակի լինեն։ Անպայման, թող գան։ Պիտի մասսան լսի, շատ լսեն։ Արցախի պետական կամերային նվագախմբի համերգը սպասված էր մեր հոգևոր մայրաքաղաքում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ 2000 թվականի հունիսի 20-ը ընդունվել է որպես փախստականների միջազգային օր։ որ Տարիներ շարունակ տարբեր երկրներ ունեցել են փախստականներին նվիրված իրենց հիշարժան օրերը։ Ամենաճանաչվածներից մեկը համարվում էր մի շարք երկրներում ունիսի 20-ին նշվող աֆրիկյան փախստականների օրը։ 2000 թվականի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ցույց տալով իր զորակցությունը Աֆրիկային, որտեղ մեծ թվով փախստականներ կային, միաձայն որոշում ընդունեց հունիսի 20-ը ամեն տարի որպես փախստականների միջազգային օր նշելու մասին։ Այսօրը այն փաստի հաստատումն է, որ երկրի վրա պատերազմները չեն դադարում։ Դրանց հետևանքով տարեստարի ավելանում է փախստականների տեղահանվածների թիվը։ 2016 թվականի վերջին տվյալներով ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի Գրասինյակի մտահոգության շրջանակում հայտնվել է 65 միլիոն անց։ Նրանք եւ փախստականներ են եւ ապաստան հայցողներ, ինչպես նաեւ ներքին տեղահանված քաղաքացիություն ունեցող անձինք։ Արցախյան շարժման տարիներին Ստեփանակերտում ստեղծվել է փախստականների կոմիտե, իսկ 2015 թվականից գործում է Արցախի փախստականների հասարակական կազմակերպությունը։ Ըստ կազմակերպության նախագահ Սարասար Սարյանի Ղարաբաղում միջև հիմա 20000 փախստական ապրում, մենք ստատուս ունենք եւ միջազգային կառուցվածքներից ոչ մի օգնություն չեք ստանում։ Միայն մեր պետությունը հնարավորության չափ գործում է մեր հողսը։ Քաշի այս վերջին տարում 83 ընտանիք արդեն ստանում են վարձի գումարը, որ միջև հիմա տուն չունեն եւ վարձով են ապրում հանրակացարանների հարցն էլ ադրված, որ պայմաններ պետք է լավացնեն, հնարավոր է որ տուն ստանան, ծրագիրը պետական մակարդակով լուծում ստանա։ Մարզասերների համար Մինսկում ավարտված շախմատի Եվրոպայի տղամարդկանց անհատական առաջնությունում Հայաստանի միանգամից 4 ներկայացուցիչ լրացրել է միջազգային գրոսմայստերի նորմա։ Հայկական շախմատի պատմության մեջ նման բան առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Հայկ Մարտիրոսյանը լավագույն արդյունքն է ցույց տվել 18 տարեկան մասնակիցների մեջ, իսկ Արամ Հակոբյանը երկրորդն էր։ 17-ամյա Մարտիրոսյանի համար սա արդեն գրոսմայստերի 4-րդ նորմն է։ Հայկը նաև զգալիորեն բարելավել է իր վարկանիշը եւ հոկտեմբերին Ֆիդեի առաջիկա համաժողովում պատվավոր կոչումը կշնորհվի նրան։ Հայ շախմատի պատմության մեջ սա երկրորդ արդյունքն է։ Թորկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։